Evo nas u šehru Ramadanu i dobrotama mjeseca Ramazana, mjesecu u kome Allah subhanahu wa ta'ala počeo objavu Kur'ana, mjesec koji sa sebom nosi svako dobro i zaista ko u ovome mjesecu bude ljenčario i ko u ovome mjesecu se bude te obi odupirao i ko u ovoj, ovome mjesecu ne bude se proti svoje oholosti borio i svom džehlu rat objavio, i ko ne bude tražio ljepote u imanu, ljepote u slušanju Kur'ana i učenju Kur'ana, u ljepotama slijedjenju sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, možda mu je ovo zadnja prilika, možda nam je ovo zadnja šansa, a i da nije tako, mi smo naminski stvoreni, mi smo stvoreni da Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno, ispravno vjeru ispovjedavom, ispoljavamo, da se u tome nimalo ne suprostavljamo, da Rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme u svakom pogledu ibadeta slijedimo, to jeste da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga je obožavao najbolji poznavac Allaha dželešanu i najbolji sunetlija i najbolji resul među poslanicima Muhammed ibn Abdullah salavatullahi wa salamu alaih pa zato draga moja braćo ovaj mjesec je dokaz za nas ili protiv nas. U ovome mjesecu, ako ne otvorimo svoja srca za islam, postavlja se pitanje kad ćemo to onda uraditi. U ovome mjesecu, ako budemo mislili da ćemo sami sebe sačuvati, ako sa teravija bježimo i od učenja Kur'ana i učenje Kur'ana izbjegavamo, i ako mislimo da je ovo mjesec spavanja i mjesec jela i pića, onda se debelo varamo i onda vrijeme smo dragocijeno potrošili, a Allah subhanahu wa ta'ala će nam zato veliko pitati. Ovo je mjesec koji se sastoji od tri trećine. Prva trećina je Allahova milost. Evo osjetite nakon dva dana Ramazana i u trećem smo već. Kako se u našim prsima nešto lijepo događa. Razlika je u vremenu i u našem obhođenju osjetimo da duše drugačije dišu, osjetimo drugačiji odnos, nešto se čudno dešava, što ne možemo često svojim jezikom opisati, ali osjetimo da je drastična razlika između Ramazana i prije Ramazana. Allah subhanahu wa ta'ala, naš plementi gospodar, on stvara, pa između ostalog je stvorio i ovu atmosferu, ramazansku u kojoj čovjek vjernik ako se ne bude samo suprostavljao i bude se u imanu lijepo osjećao da će osjetiti posebne ljepote koje ne može nikada osjetiti kao što se mogu osjetiti ovim lijepim Mubarak danima. O Ramazanu, ljepotama Ramazana, čitajte, slušajte, a mi uz Allahu Tebarakevo Ta'ala pomoć svaku noć ćemo nešto govoriti o Ramazanu i to će biti prilika da se posjetimo kako bi se što još bolje uzbilili i kako bi svoje ibadete do kraja jel tako pojačali. A mi ćemo nastaviti sa našim serijalom koga smo najavili, a to je da govorimo o desetorici kojima je džennet obećan. Govorili smo o najboljem muslimanu posle Rasula sallallahu alaihi ve selleme, Ebu Bekra Siddiku, a zatim smo govorili o Faruku, onome koji je posebne karakteristike imao, za koga je Resul sallallahu alaihi ve selleme kazao da može biti poslanik posle mene, bio bi Omer, Omer ibn Khattab, taj pravedni halifa koji je dosta puta kazao svojim jezikom određene riječi, a onda je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an, to jeste određene ajete, upravo na jeziku Omara radijallahu ta'ala anhu. Poslanik alaih salatu wasalam u onom poznatom hadisu kada govori o desetorici kojima je obećan džennet, kaže u Osmanu fil džennet i Osman radijallahu ta'ala anhu je u džennetu. Osman ibn Af'an, ovaj veliki ashab, ovaj simbol stida, ovaj simbol dobročinstva, ovaj simbol ljepote i morala, o njemu svakako valja progovoriti kako bi se imi u njegovom životu našli i kako bi karakteristike kojima je bio oblikovan Osman Allahu ta'ala anhu pokušali imi usvojiti i tako plemenitost i dobrote njima se oplemeniti. Poznato je da dobrota okružuje istravne ljude, Ljudi su istravni onoliko koliko su dobri. Dobri ljudi su uvijek u okruženju dobra i oni su uvijek u okruženju ispravni, ispravni postupaka. Osman radi Allahu ta'ala anhu i prije svoga islama je bio u lijepom ambijentu. Ne može se naći da je Osman kao veliki trgovac i kao veliki bogataš provodio noći u nekim ludim odajama i ludim kafanama sa pjevaljkama i plesačicama, nije se Omer, nije se Osman radi Allahu ta'ala anhu, pored metka kojega je posjedovao, nije se oholo i oholio, naprotiv imao je lijepe osobine i u džahilijetu, kao što kaže poslanik alaih salatu wasalam, hajrukum fil džahilijeti, hajrukum fil islami da tafakuhu, najbolji u džahilijetu, najbolji u islamu kada se poduči. Pa je plemenitost i lijepe osobine koga Allah subhanahu wa ta'ala počasti da sa njima, da njih ima u svom urođenju, to je velika blagodat. Jer ako se čovjek rodi kao balvan, to jeste sa ružnim osobinama, onda to ako ne bude tesao islamom, ostaće i sebi i drugima, Biće teret u društvu. A pogotovo kada se radi o ljudima, koji su imućni, koji su ugledni i koji imaju imetka, kod njih se često onda pojavi oholost i hvalisavost i nepodnošljivost. Oni moraju u svakom sjelu da se zna, da se u njih upire, da su oni tu glavni. Od njih se puno očekuje i oni donose velike odluke, uglavnom često u svoju korist. Tuđina ima svoje gočine i jade. Kada je Osmar radijallahu ta'ala anhum, taj plemeniti musliman, taj odabrani kod Allaha subhanahu wa ta'ala primio islam u Mekki, možete predpostaviti kako je to rasvrdilo nevijenike. Oteo im se jedan veliki biznismen koji bi trebao da ulaže u kufrijate i u širkijate i odračanje od Allahova puta. Odmetno se Osman od paganizma, privatio islam, pa je to rasrdilo nevjernike Mekke i nisu se nimalo umarali, tijeli su da ome velikom muslimanu naude. Pogotovo znajući, pogotovo znajući da je on zet Allahu a poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa kontaju ovo je prilika da sa jednim metkom naude dvojci, udarajući na Osmana radijallahu ta'ala anhum, na njegovu čast i zlostavljanje njega, to je u stvari zlostavljanje Allahovog, Allahova poslanika Zeta. Zlostavljanje na porodicu poslanika, ali salatu o selam. Ovi teški momenti, draga moja braćo, i ovo zlostavljanje na Osmana radijallahu ta'ala anhu i na njegovu ženu, Ruhaju, je dovelo do toga da je Allahov poslanik, salallahu alaihi veseleme, predložio Osmanu radijallahu ta'ala anhu da učini prvu hijđru u Abesiniju, da ode tamo kod Neđašije, tog pravednog vladara u tom periodu i potraži utočište tamo kako bi se sačuvao od napada nevjernika u Mekiji. Što je Osman radijallahu ta'ala anhu tako i uradio, otišao je u Abesiniju i tamo se zadržao jedno određeno vrijeme. Ali kada je čuo da su dva velikana primila islam. Dva giganta Mekke, Hamza radijallahu ta'ala anhu i Omer radijallahu ta'ala anhu, Osman radijallahu ta'ala anhu je bio među prvima koji je odlučio da se zajedno sa svojom ženom Rukijom, Rukajom vrati u Meku. Smatrajući da u Mekki imaju jaki ljudi, koji mogu zaštititi Osmana radijallahu ta'ala anhu, a on je i prije toga u dobrim vezama bio i sa Hamzom i sa Omerom radijallahu ta'ala anhu. Ovaj veliki vjernik, draga moja braćo, učinio je hiđu sa svojom ženom Rukajom u Medinu. U Medini nije ljenčario i ovo nije osobina vjernika. Taj veliki trgovac, taj veliki bogataš, kada je došao u Medinu, odma se je hvatio posla. Odma je pokušao da se izorganizira i da ne bude socijalni slučaj, nego da živio od svoji ruku ne samo on, nego mnogi potlačeni i slabi muslimani koji su bili teškog imućnog, imućnog stanja. Dešava se bitra, bitka na Bedru, Osman radijallahu ta'ala anhu sa razlogom nije otišao u bitku na Bedr. Njegova žena, Rukajija, čerka poslanika sallallahu alaihi ve selleme, se razbolila. Bolovala je veliku bolest, pa ga je poslanik alaihi salatu wa selam zadužio da ostane pored nje i da, i da ne ide na Bedr. Bitka na Bedru je obradovala muslimane, jer je to velika pobjeda Islama, I svakako da je među najradosnima bio i Osman radijallahu ta'ala anhu. Ali njegova radost je kratkog daha. Odma nepres, ne, ne, odmah pored samog događaja velike radosti, neposredno nakon bitke na Bedru, umire njegova žena Rukajja. I to je nanijelo veliku žalost Osmanu radijallahu ta'ala anhu. A i Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme i svim ostalim vjernicima u Medini, jer su poštovali Osmana kao velikog muslimana i poštovali njegovu suprugu, jer je ona čerka Rasulullaha, sallallahu alaihi ve selleme. Tražio je način Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, da malo ublaži bol Osmanu radijallahu ta'ala anhu, pa je odlučio da ga oženi sa svojom drugom čerkom koja se zvala Ummul Kursum, Naredio je Osmanu da mora uzeti njegovu čerku za svoju ženu, što je svakako veliki izazov i ko bi ovo odbio, pogotovo znajući da se radi o čerke Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme, pa je oženio Osman radijallahu ta'ala anhu, umul kurthum, i zbog toga je dobio jedan poznati naziv ili nadimak Zul, zul, zul posjedovac dvostrukog sjaja. Nurein znači onaj koji je dva puta dva puta osvjetlio svoju kuću nurom, jer je u njegovu kuću ušao nur, a to su čjerke Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Draga moja braćo, kada se spomene Osman radi Allahu ta'ala anhu, to u prevodu kao da se spomene El Hayat, kao da se spomene stid. Prenosi se u mnogim rivajetima da su se čak meleki stidjeli Osmana radijallahu ta'ala anhu. Možete onda pretpostaviti o kakvom se to čovjeku radilo i o kakvom se stidu kod tog čovjeka radilo. O velikom stidu. Mi danas imamo jedan veliki problem, nema stida ni u džanijama. Nema stida kod oni koji bismil islam govori, koji govore u ime islama. Nema stida, to se vidi u našem oblačenju, to se vidi u našem govoru, to se vidi u našim postupcima. Pa zato kada govorimo o Osmanu radijallahu ta'ala anhu, neka nam je za cilj da povratimo stid. Al haja'u minel iman, jer je stid od imana. I da lem ta stahi fasna mašit. A ako se ne budeš stidio, kako kaže Resul Islama, ako se ne budeš stidio i ne budeš gradio kod sebe stid, onda radi šta god hoćeš. Biva nakon bez stida, to jeste ostavljanja stida, čovjek će raditi svašta. Više ga ništa neće moći sprečiti da čini najružnija djela s kojim Allah subhanahu wa ta'ala nikako nije, nikako nije zadovoljan. Osman radi Allahu ta'ala anhu je imao velika zaduženja u državnom sistemu kod Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem zbog svojih karakteristika koje je posjedovao. Vi znate da trgovci, pogotovo i oni najpokvareniji i oni dobro namjeni, pošteni, imaju lukavstvo. Imaju mudrost. Puno razmišljaju. Zato su i uspješni u svom poslu. Puno se trude, pa nakon toga dođu rezultati. Pogotovo ako se to radi ispravno. I ako tu nema harama koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Pa kada je Resul Islama odlučio da potpiše primirje sa mušicima u Mekki, poznati ugovor na Udejbi, poslao je Osmana radijallahu ta'ala anhu, da on bude glavni pregovarač sa mušnicima, imajući veliko povjerenje u njega i znajući da će on uz Allahu tabarake o ta'ala pomoć izvući najbolje što može za muslimane i povući najbolje poteze. Desilo se određen broj dana, odjednom se prekinula vijest o Osmanu radijallahu ta'ala anhum. Muslimani koji su bili pred samom Mekom nisu znali šta se dešava, a usto se proširila i vijest da je neko prolio krv Osmana radijallahu ta'alanu, što je svakako naljutilo muslimane, pa su se muslimani okupili oko Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme i dali poznatu beju Ridvan, beju Ridvan, zadovoljstva da se žrtvuju svi do jednog, da proliju svoju krv na Allahovom putu, da bi osvetili krv Osmana radijallahu ta'ala anhu. Iz velike ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, iz velike ljubavi prema Rasulu sallallahu alaihi ve selleme, iz velikog poštovanja i ljubavi prema ome ashabu, koji je imao velikog mjesta u srcima vjernika, zbog svoje pravednosti, i svog velikog i svog velikog ihsana. Došla je, došla je nova vijest, a i sa novom vješću je došao Osman radijallahu ta'ala anhu. Izašao je iz Mekije netaknut. Bio je živ i zdrav i nije istina da mu je krv prolivena, što je svakako obradovalo muslimane i dalo im prostora da budu veoma, veoma veseli. Ovaj ashab, draga moja braćo, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma uridu minkum džezae vola šukura, a od vas ne tražimo da, ni da nam zahvaljujete, niti da nas nagradite. Ovaj ashab je bio plemenit i on je praktično pokazao svoju plemenitost, svoju darežljivost. Kada je došao u Medinu, zatekao je u Medini da židovi uglavnom drže ekonomiju. A jedan od glavni izvora ekonomije u Medini, pored Atula, bila je voda. Naime, jedan židov je imao bunar koji je bio jako dobar bunar i on je dobrim dijelom napajao Medinu. Pa je ovaj židov ucijenivao muslimane i debelo im naplaćivao vodu. Pa je Osman radijallahu ta'ala anhu opet upotrebio svoju darežljivost i upotrebio svoju mudrost i na neki način ubijedio židova ako ne može zastalno bar da mu dva puta sedmično prodaje dane u kojima bi Osman radijallahu talanu mogao da crpi vodu. Pa je tako i bilo, jer židovi hoće i pare i jare. Zato su i kamatu smislili. Mislili su da će im i ova spletka poči za rukom, međutim, okrenuo se sihr na sihrbaze, a došla je pomoć muslimanima. Pa kada je vidio židov šta se radi, da Osman ne živi za sebe, nego je on društveno korisno čeljade, da on upravo tim danima kada je red na njega, dijeli muslimanima vodu džabe i traži od da se podmire za dane u kojima nije njegov red, Pa kada je ovo židov vidio, onda je on bio prisiljen da proda bunar Osmanu radijallahu ta'ala anhu po cijeni koju je Osman postavio. I ovo je mudrost ovoga plementog insana. I nije samo ovo dobročinstvo koje je Osman radijallahu ta'ala anhu činio. Zao je doći u Medinu sa karavanom, sa svojom robom koju je kupio da prodaje učinio i naveliko i namalo, pa primijetiti da su muslimani gladni i da imaju potrebe, a onda većinu karavane podijeliti, želeći satim samo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Bitka na Tebuku, prenosi se da je Osman radijallahu ta'ala anhu dao vrijednosti preko 700 deva. Većinu te vojske upremio upravo Osman radijallahu ta'ala anhu. To su dobročinitelji koji su se odgajali u medresi Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, koji nisu živjeli za sebe i za svoje kljuse, nego su živjeli za islam. Pa nije onda nimalo čudo zašto su hodali po dunjaluku, a imali vize za džennet. Mi danas hodamo po dunjaluku, pa nemamo ni dunjaluka ni, ni, niti ahireta, osim kome se Allah te barake o ta'ala smilije. A zašto? Zato što nas šeitan plaši neimaštinom. I uglavnom kada hoćemo da dajemo na Allahovom putu, tu škrtarimo. A za sve ostalo se mora naći. Moramo biti u trendu u pogledu telefona, moramo biti u trendu u pogledu oblačenja, moramo biti u raznim trendovima i onda ne pitaj kako ćemo do toga doći ali kada treba nešto dati za islam, kada treba nešto uraditi za islam, onda stavljamo privatnu stvar na prvo mjesto. Pa uglavnom, braći, kada kažemo, treba nešto uraditi za islam, oni kažu, imam ja privatna posla. Ne kažemo da ne treba privatno raditi i da svako treba da se nek, na neki način obezbijedi, ali zamisli kada treba za islam, sramota je da kažeš, i da se ne postojiš i da ne izvadiš novčanik i ne kažeš šta treba. Ako ja ne mogu, mogu naći alternativu. Ali to je slučaj s nama. I zato Allah preko nas neće pomoći islam ako ovakvi budemo. Doveće ljude koji se žrtvuju za islam. I takvi pojedinaca ima i među nama. Ljudi koji ostavljaju svoje netke i svoje užitke, neko bi se pokušao i volio zamijeniti sa njima. Međutim, oni to sve ostavljaju Allaha radi i odeše na Allahov put i strebni su da se žrtvuju svojim imecima i svojim životima. Pa ko je ovdje normalan? A ko treba svoju normalu ispitati? Sigurno da su ovi prvi normali koji su razumijeli riječ Allaha subhanahu wa ta'ala da se moramo žrtvovati za Allahov din, kao što su to radile prve generacije, pa će nas onda Allah zavoljeti i grijehe nam oprostiti i naše stanje i dunjaličko i ahiretsko popraviti. Kulu kauli hada ostafila li olekom fa stavfiruhu, innehu huvan gafurur rahim, wa ahiru da'wana in ilhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين عمر رضي الله تعالى عنه je odredio šestoricu ljudi da zasjednu i da između njih odaberu onoga koji će naslijediti Omera radijallahu ta'ala anhu. I možete pretpostaviti, ova šestorka se nije puno, nije puno zasjedala i nije puno naglabala. Jednoglasno su dali podršku Osmanu radijallahu ta'ala anhu da on bude halifa posle Omera radijallahu ta'ala anhu. Ovaj plemeniti halifa, draga moja braćo, u svom vremenu je samo nastavio onu epizodu koju je nastavio Ebu Bekr i Omer da širi islam istočno i zapadno. I što je karakteristično za Osmanov period, on je čak udario i po morima. Muavija radijallahu ta'ala anhu je tražio od njega da mu dozvoli da krene preko mora, što mu je dozvolio Osman radijallahu ta'ala anhu, i ne samo to, nego on osobno financirao pravljenje lađa, tako da je Muavija radijallahu ta'ala anhu pokucao na vrata Kipra i uzeo Kipr i uspostavio Islam i uspostavio ono što je najavio poslanik alaih salatu selam od svojih muđiza da će muslimani ići preko mora i da će uzimati teritorije koje su tamo negdje daleko, koje razvaja, razvajaju mora od arapski, od arapskog poloostrva. <clears throat> Ovaj halifa, draga moja braćo, je uradio puno dobra. Između ostalog, vi često čujete kada se kaže Osmanov Kur'an. Šta ovo znači? U vreme Osmana radijallahu ta'ala anhu se ukazala velika potreba zbog širenja Islama istočno i zapadno od Medine da se onaj Kur'an, onaj Mushaf koga je sakupio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu u jednu knjigu da se on oštampa u još nekoliko primjera i podijeli namjesnicima koji su na terenu kako ne bi se slučajno dovelo u pitanje da ljudi drugačije uče Kur'an ili da se nešto naudi Kur'anu to je samo potvrda riječi Allaha subhanahu wa ta'ala inna nahnu nezzelna dikra wa inna lehu lehafidun. Mi objavljujemo Kur'an, kaže uzvišeni, i mi ćemo ga čuvati. Pa je čuvanje Kur'ana od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim od strane njegovi meleka, od strane njegovi pobožni ljudi na dunjaluku, Allahovi robova, koje Allah subhanahu wa ta'ala nadahne da zapamte tu knjigu i da rade po toj knjigi i da čuvaju čast te velike knjige do sudnjega dana. Draga moja braćo, šeitan ne spava i šeitan rovari. Kao što je šeitan radio vreme Omara radi Allahu ta'ala anhu i pravio smicalice i ove smicalice neka znate bit do sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala u pogledu spleti kaže وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ I kada su oni protiv tebe, Muhammede, spletkarili, da te zatvore, da te protjeraju ili da te ubiju, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ Oni spletkare, Allah njihove spletke ruši. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Jer Allah najbolje poznaje spletke nevjernika i oni raskarika. I ovo je pravilo nevjernika do sudnjega dana. Nikad te neće nevjernici ostaviti na miru. Ili će raditi da te zatvore. Ili će raditi na tome da te protjeraju. Ili će raditi na tome da te ubiju. To je njihova parola od Adema a.s. i njihovo pravilo do sudnjega dana. Oni imaju šeitane i vidljive i nevidljive. Nevidljivi šeitani prave projekte, a vidljivi to sprovode u praksu. Pa i u ovome slučaju nije ostao Osman radijallahu ta'ala anhu. Pored toliki dobrota koje treba svako društvo da poželi. Zamislite da društvo danas ima Osmana radijallahu ta'ala anhu za halifu. Evo imaju ministra sigurnosti Radončića. Znate li neki slučaj da je on otvorio svoj novčanik pa rekao treba gladne nahraniti i treba bolesne liječiti Ima para, kažu da ne zna gdje mu je čošak Dunjaluka. Pitajte se i raspitivajte se, je li on svoju platu negdje prebacio nekoj sirotinji i rekao ja nemam potrebu za platom jer ja para imam i ne trebaju mi. Naprotiv, draga moja braćo, pa zamislite onda da društvo ima Osmana koji sve daje za islam i koji je prvi radnik za islam, koga predvodi moral, koga predvodi mudrost i takvaluk, koji, ćete, koji će, kao što ćete vidjeti na kraju, poginuti učenje, učenjem Kur'ana. Prve kapi krvi iz njegovog tijela će pasti upa upravo na Kur'an, a pogledajte da je on bio jedan veliki čuvar Kur'ana. Pa je šeitan u ljudskom obliku, Abdullah ibn Sebe, taj židov od koga su kopila današnja koja se zovu Međusije, šije rafibije, evo i već tada u to doba prave pobune i bune se i spletkare i ovaj židov hoda i traži bolesna srca one koji su opterećeni šubuhatima, predrasudama i ne žele da se od toga liječe. Pa je proširio vijest kako je Ali radijallahu ta'ala anhu načinjena nepravda i da je to čak i poslanik alaih salatu wasalam ostavio kao vasijet da nakon poslanika ali salatu wasalam bude Alija kalifa u najmanje u najmanjem slučaju da to bude prije Osmana radijallahu ta'ala anhu da je Ali nanešena nepravda i da se treba protiv te nepravde dići. I kao u svakom društvu, pa i u tom društvu ima pokvarenjaka, ima ljudi koji hrane svoj nifak i koji se ne žele liječiti od toga, pali su na tu priču, jer u priči ima sihra i zavođenja, pa su počeli da prave plan kako da ubiju Osmana radijallahu ta'ala anhu. Alija radijallahu ta'ala anhu i ovo je dokaz da je Alija radijallahu ta'ala anhu čisto od ove smutnje i spletki, a smutnje su el fitnetu ešeddu min el katl, smutne i neredi su gori od ubijanja, poslao je Hasana i Huseina, svoju dvojicu sinova, da se stave na raspolaganje Osmanu radijallahu ta'ala anhum i da ga štite. Međutim, ovaj veliki insan, ovaj veliki musliman, ovaj veliki vladar i predsjednik države odbija da mu bilo ko bude sekuriti i u obezbeđenju. Znao je on, razumio je da je Resul s.a.v. najavio njegov šehadet pa je samo tijelo da ispoštuje riječi Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme, raspustio je čita u svoju gardu, dao im je prostora da se udalje od njegove palače, tu gdje je on boravio, a ona je bila skromna i danas se ne može poraditi palača jednog halife sa najslabijom kućom na Dunjaluku. Zato su oni nosili velike ideje, a mi uglavnom danas zagovaramo puno betona i velike palače iz koji uglavnom miševi izlaze. Pa je ovaj Abdullah ibn Sebe zajedno sa ostalim munaficima napravio plan. Preskočili su ogradu koja je bila oko kuće Osmana radijallahu ta'ala anhu. Ušli u njegovu sobu i zatekli ga kako uči Kur'an. Nisu imali osjećanja prema Kur'anu. Ovo su oni za koje je rekao poslanik alaih salatu wasalam. I ovi su učili braćo Kur'an, što će ubiti pravog učača Kur'ana. Ali ni ovo učenje Kur'ana ne prelazi njihove jezike. Što znači i mi danas, ako budemo samo učili Kur'an, a živili po šeitalnuku, mi smo se onda našli ovim riječima i mi ćemo jedan dan biti predmet fitnih. I mi ćemo jedan dan, ne do Allah, stati na stranu neprijateljstva prema Islamu. Mi moramo onda jednog dana biti neprijatelji Islama. Zato je Kur'an objavljen ne da mi čitamo i drugima lekcije dajemo, nego da mi po tom istom Kur'anu živimo, a onda imamo pravo i drugima lijepe nasijate dijeliti. Pa ubiše Osmana radijallahu ta'ala anhum i prva ta krv velikog insana, upravo pada po ovoj uzvišenoj knjigi. Ovo je dokaz slabi i upropašteni duša koje zaborave na sve blagostanje koje su živili u to vrijeme i zaborave na veličinu tog čovjeka, takav je fitnaroš. On kada čini fitnu jednog dana mora da zapečeti tom fitnom, a to je da učini najveći fesad na zemlji. Draga moja braćo, ovaj veliki insan, ovaj zet u duplom pogledu našeg Resula sallallahu alaihi ve selleme, ovaj simbol stida i morala, ovaj veliki donator Islama, on zaslužuje da se o njemu puno priča, pa smo mi samo, znači, uzeli nekoliko kapi iz mora da se posjetimo na velikana ovoga ummeta i sad nam je i na početku bilo jasno da poslanik alaih salatu wasalam ne govori po hiru svome, nego govori po objavi, pa kada je kazao da je Osman fil dženne, da je Osman u džennetu, a on je još bio živ kada je ove riječi rekao poslanik sallallahu alaihi wasalam, sad nas to nimalo ne čudi. Sad nas to nimalo ne čudi, jer ovakvi kapaciteti i ovakve karakteristike jednog vjernika vode direktno u džennet. Pa ako mi nismo dobili direktno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme ovakvu potvrdu, to ne znači ako ne budemo slijedili Osmana i ako ne budemo slijedili Omera i Ebu Bekra i druge halife i plemenite ashabe, da i mi uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć možemo da uđemo u džennet, jer je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio džennet, čija je širina koliko između nebesa i zemlje, u iddet lil muttaqin. A ko je Ko ima pravo za džennet? Oni koji su bogobojazni. Alladina yunfikuna fi s-sarai wad-darai wal-kadhibina al-ghayd wal-afina 'anil nas, wallahu yuhibbu al-muhsinin. Oni koji daju kada imaju i kada nemaju i koji se u sržbi savladavaju i koji ljudima praštaju, a Allah voli dobročinitelje. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podari džennet Ebu Bekru i Omeru i Osmanu i svima sahabima i nama ako budemo slijedili sunnet Rasula sallallahu alaihi ve sellem molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovom lijepom mjesecu punom beričeta popravi naše stanje i popravi stanje našega ummeta molim Allaha subhanahu wa ta'ala da posebno pomogne našu braću u Šamu koju je napao čitav svijet samo zbog toga što će se tu događati najveći događaj pred Kijamet Molim Allaha tebareke ve taala da razotkrije spletke šija koji se prodaju pod muslimane, a oni su međusije, koji se prodaju da su naša braća, poklali poklali bi nas prije nego naše komšije.